ndabaramukije mwebwe mwese muri ko mukurikirana ikiganiro kidasanzwe mu runani rw'amaradiyo atatu ariyo iradiyo nkuru y'igihugu radiyo mariya burundi hamwe n'iradiyo isanganiro muri kino kiganiro tuza gushimikira ku ihangiro leta y’u Burundi yihaye mu bijyanye no kurandurana n'imizi indwara ya malariya ni kuvuga ibice amajana umunani n'umunani ku gihumbi muri bo ibice mirongo itanu n'icenda ku bakaba barahitanwe n'iyo ngwara ya malariya Ibyo bikerekana ko indwara ya malariya ifata ikibanza ca mbere mu ndwara zihitana ubuzima bw'abantu benshi mu Burundi muri kino kiganiro c'urunani rw'amaradiyo categuwe n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS tubashikana mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu aho tuza gushimikira ku kungene indwara ya malariya yifashe muri izo ntara n'ibiriko birakogwa kugira ngo ihangiro leta yihaye izorishikeko kino kiganiro mu gishyikirizwa na jewe adere bucumi ifatikanije na mediatrice ndikumana kikaba gihagarariwe na sirire izeruka baratubwiye ibituma bikuru bikuru bibabuza kujya kwa muganga mu gihe baba bumva ibimenyetso by'indwara ya malariya baratubwira n'icokorwa kugira indwara ya malariya iranduranwe n'imizi twebwe kenshi turafatwa na malariya ntitujye kwa muganga tudafise mitiweli usanga amafaranga badufagitira ari menshi uguma rero wiyumvira ati mbega ndayakure wigumira ngaho nyine wota akazuba unywa imibirizi ukandi uruka ukaremba kenshi nyine tujya kwa muganga twarembye kubera amafaranga yatubanye ndase twayarondeye twayabuze kugira ngo turwanye malariya tukayirandurana n'imizi tworonka abantu baduhimiriza cyane tukaguma turonka abadufasha twebwe abanyagihugu hari bimwe bimwe tufata minenegwe bakatubarira ati kijya kigunda mugikureho wewe ukagikuraho mugumu banyi ntagikureho wandurira hahandi nyene bakahongera bakadufasha kenshi bakaduha imisegetera kuko n'umusegetera nabonye atanaho bawudandaza je nk'uwo narifise usa nk'uri kurahera bakadukurikirana hafi na hafi kuko atakundi kuntu twebwe twoyikingira atarabaza baraduhimiriza nk'uko badusaba yo kuryama mu musegetera natwe tukigora tukabikurikiza kuko marariya ngaha mutwenzi yabaye ndase bose usanga baniha nkanjye ngo hajije abana batatu nanjye rugewe ntarwaye ibiharuro by'abarwaye marariya ku mutumba wa bugera biguma biduga uko bukeye uko bwije nk'uko tubishikirizwa na joseline ingabire umuforomo twasanze ariko arahavurira twebwe nk'ibitigira turiko turakira ku munsi uko umunsi uhera tubona biguma biduga kuko nko ku munsi wa mbere ku bantu ijana na mirongo itandatu twakiriye twasanze harimo ijana na cumi bagwaye byobaye akarusho mugabo site imwe mu mitumba cumi n'ibiri mbona umenga hariho abatari ko kandi benshi yego ariko tuzobandanya tugerageza mu kubandanya tugerageza tubigisha kudasangira imiti tukabigisha no gufata imiti neza tubahaye no gukoresha umusegetera fabrice bwanike arongoye ivuriro ritoyi rya butare riri mu karere k'ubuvuzi bwa kirundo amenyesha ko naho abivuza iyo ngwara ya malariya kuri iryo vuriro barenga amajana ku munsi ihangiro rya leta ry'uko atawo bagihitanwa n'indwara ya malariya gushika mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'indwi irishoboka aravuga n'icokogwa uburyo bw'uko umuntu arembeye ku ivuriro ivuriro ritoya ridashobora kumutunganiriza bashyizeho uburyo bwo kumurungika ku bitaro bikuru iyo aba hakaba hariho ubundi buryo umurwayi wese ari muhira ashobora guhamagara nko ku ivuriro ritoya abantu ntibacebe kuza kwivuza hariho ubundi buryo bwo kubafasha bakiyunguruza bakava muhira baza ku ivuriro icyo nacyo cyofasha w'ingore kandi wanduye ugasanga iyo mibu yaramaze kumurya ugasanga ariko arakwiragiza iyo ndwara iyo mibu iciye n'abandi bantu ugasanga niho haciye haba iki kiza cy'uko malariya ari nyinshi mu gihugu hiti yaremye Eliya umukiruke wa malariya twasanze mu bitaro bikuru byo mu kirundo aremeza ko indwara ya malariya ikira mu gihe uyirwaye yituye ubuvuzi hakiri kare utayivujije urashobora no kuyigendana amezi atanu uyigaya ntumenye ko ikurimo ari nacyo dukwiye kugira ngo tuvuze isuzuma hafi na hafi kugira mufate imiti y'amagendu ibitaro cyangwa kwa muganga ntihari hafi kugira ngo mushobore ujya kwivuza hakiri kare urabona nka twebwe dushaje hari nk'ushobora kuguhenda ngo ngo ndafise ibinini ngo byoshobora kuyikiza umuntu yoba nyumva uruhara rw'umuremesha kiyago mu kurwanya malariya ku mutumba n'intangere nk'uko tubibwirwa na jean berkimasi nyabenda umuremesha kiyago wo ku mutumba bugera agacimbiri mu twenzi komine kirundo ubutumwa bwacu mu kibano ku bijyanye na malariya dusanzwe dufasha mu kuvura abana guhera ku mezi abiri gushika ku mezi mirongo itanu n'icyenda hanyuma kandi hambavu yabo hariyongereye ko abantu bakuru abo nabo twari twatanguriye ku bwa mbere ariko turavura guhera kuri abo bana b'amezi abiri kugeza no ku bantu bakuru dufashijwe n'abaturongoye ku mavuriro ndetse n'uburaba iby'amagara y'abantu muri komine tugenda gutora umuti ku ivuriro baraduhaye inyigisho zijyanye n'ibyo turaba kugira tumenye ko umuntu arwaye malariya dukoresha rero udupimisho twerekana indwara ya malariya na n'ingoga ibyo bita amatederi rero ako gapimisho katweretse yuko umuntu arwaye malariya imiti ya malariya tuyitanga dufatiye ku biro umuntu afise haba ku mwana cyangwa uwukuze rero imiti tuvurisha iri amoko ane hariho umuti duha umwana guhera ku biro bitanu gushyika ku biro cumi na bine hari n'umuti duha umwana guhera ku biro cumi na bitanu gushika ku biro mirongo ibiri na bine n'umuti duha umwana guhera ku biro mirongo ibiri na bitanu gushika ku mirongo itatu na bine n'umuti rero uhabwa umurwayi wo kuva ku biro mirongo itatu na bitanu kuduga uwurongoye ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya muyinga maxime ntimpirangeza arashingira intahe igikorwa c'abaremesha kiyago mu kugwanya indwara ya malariya twebwe twakuba n'abari imishaki yago ku mitumba yose hari abari imishaki yago busimbire hamwe imishaki yago tugakorana tukigisha tukigisha mugabo turabo tuba tubona yuko inyigisho dutanga umenga ntibazikurikiza neza kuko turabye tugakorana n'abajejwe intwaro mu burimyi n'ubworozi muri adiminisitirasiyo he ahantu hose tugakorana n'abantu bari bose umuntu wese akabona yuko indwara ya malariya ko uwo ari we wese yogiramo uruhare avuga tuyirwanye tutatubivuga ngo nawe kwa muganga gusa kuko biradufasha kuko twatagitanguje mu ntara y'ubuvuzi tuko turakorana n'aba ko twosanga abarwaye malariya nta rutoronko ubusa mugabo tugasanga ni bake cyane bizogerageza gutanga intumbero iboneka mu karere k'ubuvuzi ka kirundo baremeza ko indwara ya malariya yasubiye kwibonekeza ku bwinshi bimwe mu bituma yiyongera ngo ni inzuzi n'ibiyaga bituma haba itotahara ry'amashamba yorohereza irondoka n'igwirirana ry'imibu tubibwirwa na muganga Ignace Iyirera arongoye akarere k'ubuvuzi ka Kirundo ikintu bivuga ni uko mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo ariko araba akarere k'ubuvuzi kagizwe n'amakomine abiri mbega muri kano karere mubona hoko gukisha cyangwa muri ko mukora iki kugira ngo mushobore gushaka kuri iryo hangiro icyo mu karere k'ubuvuzi ka kirundo dutekanya gukora kandi turiko turakora twatangiye gukora icya mbere mu bijyanye no gukinga ku bakenyezi bibungenze guhera ku mezi ane turabaha umuti wo gukinga malariya tubahimiriza kandi nabo batubwira ukuntu twafashanya kugira ngo turwanye malariya hano mu bijyanye naho no kuvura turagerageza tukaronsa imiti eh, amavuriro yose imiti yo kuvura malariya haba kandi ikindi nacyo eh, mu kibano abaremeshakiyago baradufasha kuvura malariya aho ubwa mbere bahora bavura abana batoyi bari munsi y'imyaka itanu mu ubu baravura n'abantu bakuze urumva ibyo byose tubikora kugira ngo turabe ko turwanya malariya kandi nibaza yuko twese turi hamwe tuzoyituza abantu barashikiye ubuvuzi byoroshe kuko n'abavuriro novuga twaragerageje kwegereza amavuriro abenegihugu aho usanga ubu ni ahantu hakeye usanga abenegihugu bagenda ibirometero birenga bitanu kugira bashikire ivuriro ku byerekeye imico naho bifatiye ku kubaho kwa misi cyangwa kwemera mbega abanyakirundo barumva yuko bagwaye malaria boja kwa muganga baramaze gutahura ego cyane twiko turaraba tukaraba abantu bitura amavuriro turabona yuko abanyakirundo bamaze gutahura koko yuko umuntu agwaye yitura ivuriro kumbure nta mwugu urisa tuyidahizwe mugabo turagerageza guhimiriza tuba duhimiriza ko nukwamiza duhimiriza navuze yuko hari n'ibyo bintu tuvuga by'amadialogue communautaire kuganira naho nyine turashimikira cyane cyane kwitura amavuriro y'umuntu agwaye kwigisha no kwamiza ko tuguma tubahimiriza yuko umuntu yumvise ikimenyetso ikicaye kiriya asubira kwitura barumenyi ahubwo yo kwitura ivuriro rimwegereye hama bakamuha eh, imba y'impanuro cyangwa ari kumuvura cyangwa kumurungika ahandi ivuriro rikuru bakamurungika mugabo yituye ivuriro kuko umuntu kwitura barumenye hoho novuga biriho mu mico y'ikirundi ariko navuze ko tuba duhimiriza dufatiye ku biharuro turonka haba mu karere k'ubuvuzi ka buye akarere k'ubuvuzi ka kiremba ndetse n'akarere k'ubuvuzi ka ngozi ibyo biharuro uko twagiye turabibona birakunda kugwira mu gihe c'imvura hanyuma kubera ibikorwa bimwe bimwe biba biriko birakorwa nk'iyo habaye imibu mu burere bw'ubuvuzi bwa buye na kiremba turabona yuko malaria muri iyo minsi iraheza ikagabanuka nk'ubundi babwira yuko habaye gupompa mu kwezi kw'icumi kw'icumi na rimwe rero muri iyo minsi muri mezi ibiharuro byari byagabanutse ariko rero turi ko turabona rimwe iyi minsi turabona yuko byasabye kuduga ikindi twama tubona ni uko iyo hageze muci byakunda kugabanuka ariko turabye ibyo dufise ubu eh, kubena igihugu bwa mbere kumenya uko indwara ya malariya yandura barakizi hanyuma n'ukuntu bashobora kuyirinda kuyikingira gukuraho ibidengeri by'amazi amashamba hanyuma kandi rero uwo musegetera bawufise bagaheza bakawukoresha icyo wagenewe hanyuma kandi bagaheza mu gihe bumva bakitswe n'amagara baheza bakitura ivuriro ribegereye aho ni ku bene igihugu tugaca tuduhuga rero tuduhutse n'ubundi muri kominote birazwi yuko baremesha ikiyago barimwo barafasha mu kuvura iyo ndwara byumvikana yuko leta yarashizeho uburyo bwotuma abantu batirwa baragira ingendo ndende abaremesha ikiyago baraheza bagafasha ibyo tuma dushobora gushika kw'iryo hangiro hariho nko mugambi nkuko nakivutse wo gupompa amatsu pulverization intradomiciliaire bikunze gukorerwa mu burere bw'ubuvuzi bwa Buye na Kiremba aho byagaragaye yuko iyo wapomvye n'iyo minsi ikurikira marayira malaria iraheza ikagabanuka hanyuma kandi ikindi naco ndetse noca ko nkanavuga mu karere k'ubuvuzi ka Ngozi ko bobandanya bikingira ka karanda ka korona virusi eh, nubwo atamurwayi dufise yarwaye iyo ndwara ntitwoca tuja nago ngo dusye bwose eh, ntahiraja kuko ngaho ingozi nawe atayihari eh, mu zindi ntara ushobora gusanga zihari kandi kubera abantu baguma bagendagenda wahava wasanga nkumbure baba dusanga twinjiranye abajeje intwaro muri komine muyinga ngo bafise uruhara runini mu guhemiriza abenegihugu kurwanya malariya nk'uko bivugwa na jumayine badende umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine muyinga turiko dutera tuja mu mahangiro y'isi yose aho tuvuga duti twoshika ku ihangiro ry'iterambere rirama aho duciye hose turiyeho twigesha amanama turaheza tugahimiriza bene gihugu kwikingira indwara zibatera mu miryango na cyane cyane indwara ya malariya na cyane cyane ko iyi komine yacu ya muyinga iri mu karere kageramiwe n'indwara ya malaria ibi bikibonekezana cyane cyane ko bamaze kubona yuko iyi komine yacu iri mu makomine eh, y'intara ya muyinga yanyumiwe n'ikiza cya malaria ni ukuvuga ngo iyi komine ya muyinga iri muri mu karere k'ubuvuzi ka muyinga n'akarere k'ubuvuzi ka gashoho barafashe ingingo y'uko ahugirwa ipompa ry'umuti w'ikimibu muri aya makomine uko ari atanu komine ya muyinga ya buhinyuza mwakiro agize akarere ka muyinga na komine ya gasogwe na gashoho agize akarere k'ubuvuzi ka gashoho kino kiganiro mwagiteguriwe n'urunani rw'amaradiyo ariyo insamirizi y'igihugu radiyo mariya burundi hamwe n'iradiyo isanganiro kiganiro dushimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro kikaba cari kiremeshejwe na jewe bucumi adene hamwe na ndikumana mediatrice kikaba cari gihagarariwe na sihere sindayizeruka turabasezeye